Իրավիճակը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում։ ԼՂՀ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում այսօր աշխատանքն է սկսել հայկական քաղաքական կուսակցությունների երկրորդ ֆորումը։ ԼՂՀ նախագահն այցելել է հյուսիսային սահմանագծի հատվածներից մեկը, ցանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը Շուշի քաղաքում ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող մի շարք բանկերի ղեկավարների։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հերախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի փոխնախագահի հետ։ Այբուբենի տոն Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 դպրոցում։ Թանգարանային գիշեր միջազգային օրն Արցախում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մայիսի 20-ի լույս 21-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում իրադրությունը շարունակել է մնալ հանգիստ։ Հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հավատարիմ են մնացել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությանը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախաձեռնությամբ ԼՂՀ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում այսօր աշխատանքն է սկսել Հայկական քաղաքական կուսակցությունների երկրորդ ֆորումը։ Մասնակիցներին ուղերձով դիմել է Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. Միջոցառման հարգելի մասնակիցներ, տիկնայք եւ պարոնայք, ողջունում եմ բոլորիդ Արցախում, ձեր իսկ հայրենիքում։ Հայկական քաղաքական կուսակցությունների երկրորդ ֆորումի անցկացումը Ստեփանակերտում կարևոր է եւ պահանջված, հատկապես ներկա ժամանակահատվածում։ Մեր կուսակցություններին բնորոշ է մի կարևոր յուրահատկություն՝ ունենալով տարբեր նպատակներ ու ծրագրեր, անդամներ ու համախոհներ, ճակատագրական եւ վճռորոշ պահերին նրանք կարողանում են համախմբվել համազգային գաղափարների շուրջ, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում ու Սփյուռքում, եւ միասնական ուժերով լուծել արկա խնդիրները։ Այդպես էր նաև ապրիլյան պատերազմի օրերին, երբ հայկական քաղաքական ուժերը դրսևորեցին սկզբունքային դիրքորոշում, ցուսաբերեցին օրինակելի միասնականություն, համախմբեցին հասարակության Արցախին սատարելու մեր ժողովրդի եւ պետության անվտանգությունը, թշնամունենք ոտնձգություններից պաշտպանելու համար։ Մեծ է քաղաքական կուսակցությունների դերը ժողովրդավարական երկրների կյանքում։ Հայաստանում եւ Արցախում ունենք կայացած ու լիարժեք գործող կուսակցություններ։ Սփյուռքում գործում են մեր ավանդական կուսակցությունները, որոնք քաղաքական գործունեության հետ մեկտեղ մեծ աշխատանք են տանում նաեւ հայ ազգային ինքնության պահպանման եւ հայրենիքի հետ կապերի ամրապնման ուղղությամբ։ Դա լավ հնարավորություն է ստեղծում Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք միջկուսակցական համագործակցության համար։ Մեկ անգամ եւս կարևորելով կուսակցությունների դերը մեր հասարակական քաղաքական կյանքում եւ պետականաշինության գործընթացում, ուզում եմ ողջունել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նման նախաձեռնությունը եւ ֆորումի բոլոր մասնակիցներին մաղթել ակտիվ ու արդյունավետ աշխատանք։ Ուժեղ պետությունը պետք է ունենա ուժեղ բանակ եւ ազգային արժեհամակարգի հենքի վրա գործող ժամանակակից քաղաքական, հասարակական եւ տնտեսական համակարգեր։ Այս մասին այսօր ԼՂՀ-ում հայկական քաղաքական կուսակցությունների երկրորդ համաշխովի մասնակիցներին ուղված ուղերձում նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախաձեռնության արձագանքել եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում հավաքվել են Հայաստանի եւ Արցախի խորհրդարաններում ներկայացված կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Համոզված եմ, որ նման ձևաչափը քաղաքական կուսակցությունների հնարավորություն կընձեռի ներկուսակցական դիրքորոշումների հիման վրա ամրագրել նաև միասնական համազգային դիրքորոշումներ։ Առավել ևս որ շփատներ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանագծում ընթացող ռազմական գործողությունները հերթական անգամ ապացուցեցին համազգային միասնականության ներուժը եւ մեր ժողովրդի ազատ ապրելու եւ այդ ազատությունը պաշտպանելու վճռականությունը, մասնավորապես ասված է ուղերձում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանին։ Հանդիպանը քննարկվել են բանկային ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցության առնչվող տարբեր հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արթուր Ջավադյանը մասնավորապես ասել է. Եկել է ժամանակը եւ նաեւ արդեն ինչպես մենք տեսանք, որ բոլոր ձեռնարկությունները պետք է աշխատեն բնականոն ռիթմով Ինչպես տեղեկացա, արդեն արդյունաբերությունում բավականին լուրջ խնդիրներ են լուծվել եւ խոշորագույն գործարանը աշխատում է եւ աշխատել է նույնիսկ ծանր օրերին եւ գյուղատնտեսությունում էլ ժողովրդի ներուժը, որը կա, արտահայտումը ստացել է եւ որևէ խնդիր չենք տեսնում հետագա զարգացման հետ կապված եւ բոլոր տիպի աջակցությունն էլ կլինի մեր բանկերների կողմից կարևորագույն խնդիրը այս պահին լինել աչալուրջ վերադառնալ այն ծրագրերին, որոնք կային ինչև է իրադարձությունները, շարունակել եւ մի քիչ էլ նույնիսկ ավելի խորը մտածել ապագայի մասին, որբիզի մենք մեր երկու հայկական երկրներով հասնենք այն նպատակներին, որոնք մեր մեր արժե դրել ենք։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը մայիսի 20-ին Շուշի քաղաքում ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող մի շարք բանկերի ղեկավարների, որոնց հետ քննարկել է Արցախում բանկային համակարգի հետագա զարգացման հետ կապված որոշ հարցեր։ Ինչպես հայտնել են կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, գործադիր իշխանության ղեկավարը նշել է, որ առանց բանկային համակարգի զարգացման անհնար է զարգացած տնտեսություն ունենալ։ Այս առումով Արայիկ Հարությունյանը կարևորել է հատկապես վերջին տարիներին Արցախի տնտեսության մեջ բանկային կապիտալի կայուն ներգրավումը, ինչը հնարավորություն է ընձեռել մի շարք ոլորտներում զարգացման լուրջ առաջընթաց գրանցել։ Հանդիպմանը մասնակից բանկերի ներկայացուցիչները պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել ակտիվ մասնակցությունն Արցախի տնտեսության զարգացման ծրագրերում։ Ըստ Հայաստանի բանկերի ներկայացուցիչների, Արցախում ֆինանսական ռիսկերը բավարար են նոր ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու եւ արկավորման նոր փաթեթներ առաջարկելու համար։ Վարչապետի եւ Հայաստանի բանկերի ներկայացուցիչների հանդիպմանը մասնակցում էր Արցախի հանրապետության ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը։ Ապրիլի 2-ին սկիզբ առած ադրբեջանական ագրեսիան կասեցնելու եւ սահմանագծում գտնվող զինվորներին սատար կանգնելու նպատակով առաջնագիծ էին մեկնել հազարավոր կամավորականներ Հայաստանից ու Արցախից։ Բելալ Ալայանի ռեպորտաժը։ Ճշտամոլկտիություն նորից համախմբել ու զենքեր կոչել հողի հայրենիքի պաշտպաններին արդեն 50 օր է, ինչը զինվորի հետ նույն խրամատում ու դիրքում մարտական հերթապահություն են իրականացնում նախկին ազատամարտիկներն ու կամավորները, ինչպես նաև զորացրված զինծառայողները։ Ադրբեջանի կողմից հարձակողական գործողությունների կասեցման զուգահեռ մարտեր էին ընթանում նաև քաղաքական ու դիվանագիտական դիրքերում։ Արդյունքում Վեննայում ՀՀԿ համանախագահող երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի ունեցած Սարգսյան-Ալիև հանդիպ հանդիպման ժամանակ ուժի մեջ մնաց 1994 թվականին ԵՌ կողմ կնքված զինադադարի ռեժիմի մասին համաձայնագիրը, ինչպես նաև որոշվեց սահմանում ներդնել միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմներ, ինչին ըստ էության միշտ դեմ էր Ալիևը։ Այլ խոսքերով պատերազմը կրկին մտել է հրադադարի փուլ, թե որքանով այն կայուն կլինի ցույց կտա ժամանակ, իսկ մինչ այդ արդեն աշխարհազորայինները վերադառնում են տուն։ Նրանց հետ տեղերում հանդիպում եւ երախտագիտության խոսքին ասում Արցախի ղեկավարները։ Ադրբեջանը հասկա հասկացա, որ իր դեմ կանգնած է ոչ թե 140 հազար բնակչություն ունեցող Արցախը, այլ 3 միլիոն հայ է, թեկունքում ունենալով աշխարհասփյուր հայությունը։ 3 քարվաճառում կամավորականների հետ հանդիպմանն ասել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Բանակը աշխարազորի հետ միասին ոչ միայն պատրաստ է պաշտպանել այսօրվա մեր դիրքերը, այլ անհրաժեշտության դեպքում նաև հակահարված տալու։ Այս հարվածը կրկին պատվով հաղթահարեցինք, իսկ դա հնարավոր եղավ միասնական ուժի, պատմական հայրենիք ամեն գնով պաշտպանելու կամքի եւ որ ամենակարևորն է խիզախ ու անձնուրաց զինվորի շնորհիվ։ Ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր, ով կամավորների հետ միասին ապրիլի սկզբից Արցախի սահմանումը։ Երբ որ քոննա, այդ հողի համար դու գրվում ես։ Երբ որ քոնը չի, չես կարող գրվես։ Մենք հասկանալով ենք ստեղ։ Եվ միշտ մտածենք զինորը, որ երկրաբան կամավորները ներդրեկը բոլորը սերածը դուխի դառնած են։ Ոչ մի ժամանակ մենք բանակի չենք եղած։ Բանակը մեր երեխեքն է։ Բելլալալայան այսօր Արևշատը Հադրութի շրջանի հարավային սահմանամերձ գյուղերից է։ 1991 թվականին Բռնագաղթ հապրած գյուղում վերջին տարիներս վերականգնողական սկալի աշխատանքներ են կատարվել, սակայն չլուծված հարցեր դեռ շատ կան։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ 1904 թվականի հրադադարից հետո սկսեց վերականգնվել գյուղը։ Պետության հողանարների միջոցներով գյուղում կառուցվել են բնակելի տներ, գյուղապետարանի դպրոցական նոր շենք, կառուցվել է գյուղի ներքին ջրատարածքը, ջրամբարը, գյուղը լրիվությամբ էլեկտրացկացվել է։ Աշխատանքները իրականացնել գյուղամիջյան փողոցների բարեկարգման և ուսավորության ուղղությամբ։ Համայնքում չի լուծված բնակարանային հարցը։ Կան ընտանիքներ, որոնք բնակարանի կարիք ունեն։ Հադրութի վարչակազմի ստացված շինանյութերը հնարավորություն են տվել վերանորոգելու գյուղում արկա բնակելի տները։ 2016 թվականի հունվարի 1-ի դուրսությամբ համայնքում տնտեսների թիվը 52 է, բնակչության թիվը 205 մարդ։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ 2016 թվականի բերքի տակ կատարել է 70 հեկտար աշնանացան, որից բավարար բերք է սպասում։ 2009-2013 թվականներին համայնքը ընդգրկված է Բանազորի ենթաշրջանի համայնքների գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրի մեջ, հնարավորություն է տվել համայնքում զարգացնելու անասնապահությունը։ Ապրիլյան օրերին յուղը համախմբվեց եւ յուղի կարող ամբողջ բնակչությունը մեկ մարդու պես ոտքի կանգնեց երիտասարդների մեծ մասը մեկնեցին առաջնագիծ զինվորի կողքին կանգնելու համար, Արցախի սահմանները պահպանելու համար։ Արևշատ համայնքը ուսալի հերանեկարներ ունի եւ մնում է հուսալ, որ պետության աջակցությամբ համայնքը կդառնա շրջանի զարգացող համայնքներից մեկը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 21-ին ցավակցական ուղերձ է հղել Գանձասարի վանքի վանահայր Տեր Գրիգոր Քահանա Մարկոսյանի ընտանիքին։ Ուղերձում ասված է. Խորցավով տեղեկացա Գանձասարի վանքի վանահայր Տեր Գրիգոր Քահանա Մարկոսյանի մահվան մասին։ Տեր Գրիգորը վերաբացված Արցախի թեմի առաջին հոգևորականներից էր։ Մարտ, ով անձնվիրաբար ծառայել է մեր ժողովրդին, իր գործունեությամբ մեծապես նպաստելով մեր երկրում հոգևոր եւ ազգային արժեքների պահպանման ու զարգացման, քրիստոնեական հավատքի ամրապնման սուրբ գործին, նրա անունն ու հիշատակը միշտ վառ կմնան սերունդների հիշողության մեջ։ Արցախի հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ցավակցություն ու զորակցություն եմ հայտնում հանգուցյալի բոլոր հարազատներին ու մերձավորներին, մեր հավատավոր ժողովրդին, անդառնալի կորստի կապակցությամբ եւ մաղթում արիություն ու ոգու գորով։ Այսօր Այբուբենի տոնը Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 դպրոցում կրթօջախի 33 առաջին դասարանցիներ հանդիսավորապես հրաժեշտ տվեցին այ բենարանին Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում Դժվար է ձերկ բերել գիտելիքների բանալին, սակայն եթե փորձառու մասնագետն է քեզ օգնում այն ձերկ բերելու, ապա միանգամից ամեն ինչ դյուրին է դառնում։ Թերևս դժվար է հաշվել, թե ճանաչված մանկավարժ Վիոլետա Բաբայան իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում քանի այբուբենի տոներ է կազմակերպել, սակայն ամեն անգամ մի նոր երանդով է անցկացնում միջոցառումը խոյակապ սերունդ ենք մենք դաստիարակում, մանավանդ կարելի ասել երենասեր երեխաներին։ Ես գող եմ, այս երեխաներին ես մի ամսվա մեջ ավելի լավ ճանաչեցի։ Դասարանը տխուր առիթով համալրվեց նոր աշակերտներով։ Թալիշցի 4 դպրոցականներ կիսատ մնացած Այբուբենի տարերը սերտեցին այստեղ համար 2 դպրոցում։ Ուսուցչուհուն զարմացրեց պատերազմ ապրած փոքրիկների ոգու ամրությունը։ Մեր դասարան ներկայացան ապրիլյան քարորիա պատերազմից փախած 4 երեխա։ Ես նրանց վերաբերմունքը այդ երեխաների նկատմամբ որ տեսա, ուղղակի ես ապշած էի, չէի պատկերացնում, որ 6 տարեկան երեխաները ունեն այդպիսի գիտակցություն եւ նրանք կարող են ինստարանի վրա լինեն այդպիսի հայրենասերներ։ Այբուբենը հոյակապ սերտել են, սովորել են բոլոր ոսկեղենիկ տարերը, դասանում սովորում են 33 աշակերտ, բոլորը կարդում, բոլորը գրում Ովքեր են արցախցիները։ Մանկանց համար հարցի պատասխանը հետևյալն է։ Ինչ որ լավ է այս աշխարհում, բոլորն էլ կա Ղարաբաղում, բոլորն էլ կա եւ ավելին, սա չի ասնի մեր ցարեն։ Ինչպես մայրնի ոչ աշխարհի, մայրերից էլ լավն է բարի, այնպես էլ հողը դիպ Ղարաբաղը քաղցր է։ Եվ թող Աստված բայ, եւ կպահի, մի կասկածեք, Աստված էլ է Ղարաբաղ։ Yeah. Պակաս խանդավառված չեն փոքրիկների ծնողները շատ գոհուկ մուկ որպես առաջ դասարանի մանկավարժ երրորդ երեխաս եմ ուղարկում համար երկրորդ դպրոցը ու մեր փորձը ցույց է տալիս որ մենք շատ գոհ ենք մեր ընկեր Բաբայանին համոզված լինենք որ գիտելիքների բանալիով նրանք կբացեն աշխարի ամենագոց դռները Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր Մայիսի 20-ի լույս 21-ի գիշերը նշվում է Թանգարանային գիշեր միջազգային օրը։ Այդ օրը թանգարանները մինչև կես գիշեր բաց են լինում այցելուների համար։ Օրվա արդիվ Յուլիա Վանյանը զրուցել է Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն Մելանե Բալայանի հետ։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Արցախի թանգարանները միացել են թանգարանային գիշեր ակցիային։ Մելանիա Բալայանի խոսքով Սա իհարկե ողջունելի հանգամանք է։ Մի կողմից հասարակության ուշադրության կենտրոնում է կրկին ու կրկին հայտնվում թանգարանային համակարգը, իսկ մյուս կողմից թանգարանային աշխատողների համար եւս մեկ, այսպես ասեմ, հնարավորություն է ավելի ակտիվացնել թանգարանային գործնեությունը եւ որը իհարկե նպատակաուղված է հասարակության շրջանում լայն քարոշություն ծավալելու։ Օրվա արդիվ Արցախի մարտհանգարանում ցուցադրություն եւ դասախոսություն է կազմակերպվում։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը միջոցներ ու երանգ չի խնայում տարբեր միջազգային հարթակներում, այսպես կոչված օկուպացված տարածքների մասին հանիրավի աղմուկ աղաղակ բարձրացնելու համար, կարծում եմ կարելի է միանշանակ ասել, որ դասախոսության համար ընտրված թեման հրատապ է ոչ միայն ներկայումս, այլև ընդհանրապես։ Այս տարի մենք որոշեցինք Թանգարանների միջազգային օրվա կապակցությամբ ներկայացնել Արցախի Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքների պատմաճարտարապետական հուշարձանների ցուցահանդեսը, այսինքն այսօր դեռևս Ադրբեջանի օկուպացված Ադրբեջանի տիրապետության տակ գտնվող պատմաճարտարապետական հուշարձաններն են ներկայացված եւ ցուցահանդեսը այս ամառվա ընթացքում մոտ 2-3 ամիս դեռևս կտևի, քանի որ հատկապես այս ամիսներին առավել մեծ թվով զբոսաշրջիկ շրջիկներ են այցելում թանգարան, հետեւաբար մենք պատակ ունենք նաև այս ցուցահանդեսը ներկայացնել հնարավորինս ավելի լայն շրջանակներում։ Պատմական Արցախի եւ Ուտիքի մինչ այժմ ադրբեջանական լծի տակ գտնվելու փաստը Մելանիա Բալայանի խոսքով մենք հաճախ անուշադրության ենք մատնում, այնինչ դա է պատմական ճշմարտությունը, որը մենք պարտավոր ենք ներկայացնել աշխարհին ու մեր ներկա ու գալիք սերունդներին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Մարզասերների համար Հայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Արթուր Աբ รา համը վերադառնում է ռինգ։ Նրա հաջորդ մենամարտը նախանշված է հուլիսի 16-ին Բերլինի Max Schmeling մարզահամալիրում։ Նրա մրցակիցն է սկանդինավյան աստղ նորվեգացի 23-ամյա Թիմ Ռոբին Լիհաուգը։ Իմ նպատակը կրկին աշխարհի չեմպիոն դառնալն է եւ ցույց չեմ տա որևէ մեկին կանգնել իմ ճանապարհին, երբեք չեմ թերագնահատում մրցակիցներից, ես կլինեմ գերազանց մարզավիճակում։ Ուզում եմ ազատվել Ռամիրեսից կրած պարտության հիասթափությունից եւ ապացուցել, որ դեռևս կարող եմ ավելին։ Ես տեսնում եմ ապագան հիմա եւ այն սկսվում է հուլիսի 16-ի հաղթանակով, նշել է Արթուր Աբ รา համը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, հնարավոր է անձրև, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարևմտի անկամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 9-ից 12, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան, տաքություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց